Osmo poglavlje. Pa konačne zabave. Odbojnost. Propovjedali smo u Preturiju i okruženju godinama, rekao je Takur Rama Ramachandri. I, zahvaljujući milosti Mahaprabua, u nekoj smo i mjeri bili uspješni. Mnogi su ljudi iz daleka došli ovdje da bi naučili znanost o Krišni i da bi dobili daršan naših voljenih božanstava. Izrađeno je puno primjeraka knjiga Gosvamija i podijeljeno. Uistinu je prekrasno vidjeti kako pokret Sankirtane gospodina čeitanje svijeta. Ali meni se čini da je Keturi postao malo previše nastanjem za mene. Dvorište hrama je uvijek puno prašine, jer kroz njega dnevno prolaze na stotine hodočasnika. Osjećam da mi te gomile ljudi ovdje ometaju bađan. Starim i nemam više obaveza u ovom svijetu. Moji su učenici sposobni brinuti se za služenje božanstava i nastaviti misiju propovjedanja u Keturiju. Želim otići negdje gdje ću biti sam i mantrati sveta imena. Ramačandra je razumio. Da, ovdje je postalo stvarno jako užurbano. Teško je pronaći neko mirno mjesto na kojem bi se moglo mantrati. Znam jedno prekrasno osamljeno područje, nedaleko od Keturija, rekao je navratam. Podsjeća me na Vrindalen. Za nas dvoje bi to, dvojicu bi to bilo savršeno mjesto na kojem bismo na miru mogli se baviti svojim bađenom. Što ti misliš o tome? Da, rekao je Kavirać. presretan što je on uključen u taj plan. Ali tko će se brinuti za hram i za božanstva? Pozovi ormo moje starije učenike, rekao je Naratan. Podijelit ću selu među njima i onda ću biti slobodan i moći ću otići. Mjesecima kasnije, nakon ispod bujnog zelenila lišća, Naratan je sjedio na tlu ispred svoje kolibe, dok je dok mu je oko ramena visio istrošeni čadar. Za okupljenu Krišna kata sa svojim dragim ramačem rakavljeđem bio je duboko zadovoljan. Narodan i da su čuli neku buku i vidjeli su kako se iz grmlja proviruje Ganga Rajan. On se odmah istružio pred sadujima, a onda je objavio pobjedonosno povukavši par glinenih vrčeva sa svog ramena i rekao – Dragi moji gospodari, donio sam vam maha prasadam gospodina Gorange. mi i da su se osmijehnuli, očarani devocijom punom ljubavi i velikom količinom prasadama. Očekuješ li da će doći neki gosti i uživati sa dama u toj velikoj gozbi? Smijao se Ramačandra. Gangan Ran se osmijehnuo. Ne, ne, ova mala količina presade je za vas dvojicu. Ako ne prihvatite to, tu malu ponudu, taj mali dar, kako mogu uopće očekivati da ćete uspjeti održati svoje tijelo i dušu zajedno? Pa prilično smo živi, zar ne? Šalio se Ramachandra. Jedva. Odgovorio je Ganga Narayan, promatrajući kako je E, krhat i mršav njegov guru sa zabrinutošću. Živim u nadi da možete čas samo odjedan put tako uh, e, progutati taj prasadam i možete čak tražiti još. Mi smo se odlučili za mm, odricanje, za odvojnost, rekao je Narutom Tikom. Sviđa nam se postiti. Oslobađa nas briga, Živimo ovdje u velikoj sreći, potpuno zaokupljeni pjevanjem, pisanjem i raspravljanjem Krišna kata. Jedino nam je žao što to tebe razočarava. Dan me je vzdahnuo, a onda je izvadio iz svoje torbe jedan komad papira i pružio ga Takuru Mahašaji. Ovo pismo se upravo stiglo od se Sečarije. Narutan je uzeo pismo i mm, otvorio ga odmah, žudno čekajući da vidi što u njemu piše. Već neko vrijeme nije ništa čuo od svom prijatelju, svom dragom prijatelju, ali kada je pročitao poruku, jako se ražalostio. Planiram uskoro posjetiti Vrindavan. Putovanje je dugo i treba mi pomoćnik. Htio bih da me tamo otprati moj učenik Ramachandra. Od trežnjem Takur Mahaša je pružio pismo svom prijatelju. Tok je Kavirač čitao što o njemu piše, na licu mu se ocrtavala zabrinutost. To je bilo potpuno neočekivano. Brzo je pogledao u nježnu lice svog voljenog prijatelja. mi je razumio rađenu dilemu. Što bi moglo biti ljepše od toga da putuje sa svojim guru Maharađem u svetu zemlju Vrindavane? A opet, kako će to teško biti ostaviti svog najboljeg prijatelja i njihov radostan život ispunjen bađanom. Postali smo poput jedne duše u dva tijela, razmišljao je narodom. Ramačandrine su se oči ispunile suzama. Kako biste mogao ovdje ostaviti samog? Zavapio je. Kako bih mogao podnijeti da budem razdvojen od tebe? Ti si mi sve. Majka, otac, gospodar, prijatelj. Naravno mu se grlo steglo, a ipak je razuvjerio Ramačandru. Ne brini, bit će sve u redu sa mnom. Ne smiješ propustiti ovu priliku da posjetiš Šri Vrindavan dam. Ramachandrine su nade potonule sve dublje. Kada razmišljamo o tome koliko intenzivno žudi za društvom gospodina Čeitanje i njegovih pratioca u svom bađenu, ponekad osjećam da je svoje prijateljstvo prema meni tvoja jedina veza s ovim svijetom. A sad ću te i ja morati napustiti. Pomisao da ću te toliko ražalosti, donosi mi ogromnu bol. Razvojnost je neizbježna u ovom svijetu, rekao je narodom blagom. Jednog dana ćemo se obojica vratiti u gospodinovo prebivalište i tamo se onda više nikada više nećemo razdvajati. Ali za sad moramo podnositi bol razdvojnosti jednog od drugog još neko vrijeme. Zamisli samo koliko ćemo biti sretni kada se ti vratiš. Ne, protestirao je Kaligač, Nema potrebe da se razdvajamo. Dođi i ti s nama. naravno je ozbiljno od, odmahnuo glavom. Ne, prijatelju moj. Za mene sada nema ništa u Vrindavani. Moj je otišao. Bugarba Gosvami više nije tamo. Da li je tamo živa Gosvami mi nije, nije poznato. Svi veliki dragulji vrindavane su nestali. A bez njih tamo bih mogao samo plakati. Narotama je ponovo odmahnuo glavom. Ne, Tavirač, neću ići u Vrindavanu. Izgleda da je gospodinova želja da se naš dvojice razdvojimo na neko vrijeme. Usne takure Mahašaje skrivile su se u slabašan osmijeh. Pogledaj samo tu našu vezanost jednog za drugog. Mi bismo trebali biti u redu odricanja, odvojnosti, a Izgleda kao da se ne razlikujemo od članova obitelji koji su vezani vezama ljubavi. Možda gospodin želi e, razbiti tu našu vezanost. Što govoriš? Povikao je Ramachandra. Te priče o odvojnosti, o odricanju su suhokarne. Naš gospodin Šičitenja Mahaprabhu je uvijek bio okružen svojim baktama punim ljubavi a svi građevaci su isto tako ostali jedan kraj drugoga, uživajući u radosti služenja njihovog gospodina zajedno. Odnosi puni ljubavi među baktama nisu poput svjetovne vezanosti između prijatelja ili ljubavnika. Bakta nikad ne može podnijeti da živi bez društva drugih bakta, jer bakte hrane jedni druge njihovim slatkim razgovorima o gospodinu. Bez društva bakta, kako mogu kušati draž vrađe? Tvoji prabu i lokanat i bugarba, što su oni radili, nego li ostali vezani jedan za drugog, za društvo jedan drugog? A i Gosvami iz Vrindavane su također imali prekrasnu obitelj bakta. Mi smo svi dio Krišnjene obitelji i prirodno moramo voljeti jedan drugog. Narutama se osmijehnuo sa privrženošću. Da, složio se. Ali ti ne možeš prekršiti naredbu svog gurua. On je star i sad te treba. Budi sretan ili služi ga. Ramachandra je pognuo glavu. Znam da moram otići u Vrindavan. To je čak i pomalo uzbuđujuće. Ali sam zabrinut da te ostavim ovdje samoga i znam da neću moći podjeti razdvojenost od tebe. Sljedeći sam u šumi, Takur Mahašaja je um, počeo pisati. Sada je već nekoliko mjeseci radio na zbirci pjesama. Danas je bio nekako nemiran. Kada će se Ramačandra vratiti? Već je odavna trebao biti ovdje. Spustivši olovku, nadam sam zatvorio oči. O, Ramachandra, zavikao je tjeskovno. Hoću li te ikad više vidjeti? Bez da vidim tvoje lice, srce mi je slomljeno. Imao sam dragulj u svom posjedu, ali netko me prevario i ukrao ga. O, vas sva rupa, rupa, Sanatana, Ragunata Dasa, molim vas, budite milostivi prema meni. Narodom je duboko uzdahnuo i počeo pjevati. Ej baro karuna koro vajšnava gosai. Glas pun emocija odjekivao je kroz grane drveća. Patita tome bine kehonai. O, Vajšnava Gosvami, molim te, budi sada milosti prema meni. Nema nikog drugog osim tebe tko može pročistiti pale duše. Gdje se uopće može pronaći takva milostiva osoba koja samim svojim prisustvom uništava sve grijehe prisutnih? Nakon kupanja u vodama svete gange puno puta osoba se pročisti. Ali ako te samo jednom vidi, pala duša je odmah pročišćena. To je tuda velika moć. to ime oslobađa i one koji su počinili neku uvredu prema gospodinu Hariju. Ali ako netko tebe uvrijedi, onda mu nema spasa. Tvoje srce je uvijek mjesto u kojem prebiva gospodin Govinda. A gospodin Govinda kaže, Vajšnave su u mom srcu. Želim prašinu tvojih svetih stopala u svakom životu u kojem se moram pojaviti. Molim te, smatraj narodama svojim i budi ljubazan prema njemu. Putovanje do Gambile Ganga Rajni i Hari Ram promatrali su svog duhovnog učitelja iz daljine. Srce ih je boljelo, promatrajući ga kako sjedi bez pokreta, očiju neprestano punih suza i tijela koje se pretvorilo u kost i kožu. Ne usuđujem se prenijeti u novosti ganga na Rajan. Od je Ramachandra Kadrač otišao za Brindavan, hm, Takura Mahaša jedva da je s kim progovorio. Kaže da ima nekakvu bolest, da ga boli grlo, ali mislim da jednostavno želi da ga ostavimo na miru. Hm, toliko je uronjen u bavu, da izgleda kao da planti u vatri intenzivne zudnje za društvo Mahapravua i njegovih pratioca. Iako je fizički prisutan u ovom svijetu, piše da za njega skoro ništa ne vezuje. Tjeskobne suze prolile su se iz obraze Harirame. Imaš pravo. Ne smijemo mu reći da je Ramačandra napustio svijet neće moći podnijeti te novosti. Lice Gorangana Rene bilo je napeto i tjeskobno. Jedva da je išta je već danima. Bojim se da više neće dugo biti s nama. Stresala se. Ideja da bi njihov guru mogao otići bila je nezamisliva. Idemo k njemu. Donio sam Mahaprasade od Gurange. Možda ga možemo uvjeriti da nešto projede. Narotama je pogledao dok je su Ganga, Narotam i Haridam dolazili na jednu čistinu i padali e, pred njega. Kada su se podigli, Narotam im je proučavao lica. Oči su im bila, bile crvene, Alica tjeskobna. Oba su učenika gledala u tlo, nesposobni pogledati guru u oči. Nitko nije izgovorio niti riječi, ali u svom srcu nadatam je razumio koje novosti nose. Ramačan drakavirač napustio ovaj smrtni svijet. Dehtavim rukama Narutama je prihvatio Mahaprasadam. Obično bi prihvatio samo nekoliko gutljaja mlačenice, ali da bi olakšao situaciju svojim zabrinutim učenicima, prihvatio je njihovu ponudu. Kada su mučenici otišli, Narutam nije mogao suzdržati svoje emocije. Iz su mu tekle suze, a Jadikovka se pretvorila u pjesmu. Svi pratioci Gorange Mahaprabhu bili su kvalificirani kandidati za premu. Njihove su zabave bile toliko slatke, da bi se čak i kamenje topilo vidjevši takvu ljepotu ali ja sam toliko nesretan, da nisam bio rođen na vrijeme, da mogu svjedočiti tim događajima. Taj bol uvijek ostaje u mom srcu. Naravno glas zape u grlu, dok je pjevao. O prabu sanatana, rupa ragunata, bugarba, šiđivanj, lokanat gosvami. Svi ste se vi, prekrasno zabavljali u Vrindavanu, A od sad ste se svi vratili u duhovni svijet, ostavljajući čitav svijet praznim. Vrele suze tekle su iz naruta lice. Kome da se okrenem i izrazim bol koji mi razdire srce. Ne želim nikome pokazati svoje nesretno lice, nisam bolji od mrtve životinje. Imao sam tu sreću da živim sa sa Sečarijom i njegove su riječi običavale smiriti moje srce, ali gdje je sad on otišao? On i da se nikada nisu vratili. Srce mi se drhti od bola. Kome da se okrenem i ispričam svoju priču? sad u ovom životu punom plamteće vatre iznutra više nemam nikakve nade. Kao da sam popio otrov, ali sam toliko nesretan da ne umirem. Naravno da se tako srami. Pred Takurama Hašam sjedila je gomila njegovih učenika u nervoznom raspoloženju. Gledajući s ljubavom njegovo lice, čekali su s brigom da otkriju zašto ih je pozvao do svog bađan stadija. Nakon jako duge tišine, mi je konačno rekao. U ovom krhkom stanju, kako mogu živjeti? Nitko nije progovorio. Narodama je samilosno pogledao zapanjena lica svojih učenika. Ganga Naraja nije mogao prihvatiti da njihov duhovni učitelj pokazuje znake da će okončati svoje vrijeme u ovom materijalnom području. Znao je da stanje Takure Mahašaja nije uzrokovano nikakvim fizičkim problemom, već da je osjećao intenzivne duhovne emocije. A ipak je hrabro progovorio. Gurudev, svi smo duboko zabrinuti za tvoje zdravlje. Možda bi za tebe bilo dobro da izađeš iz te tamne šume i za promjenu odeš negdje drugdje. Volio bih te odvesti u moju kuću u Gambhili. To je prekrasno mjesto. Točno na obali Gange. Tamo se možeš dnevno kupati i sunčati na toplom suncu. A moja žena će ti pripremati hranjivi prasadam. Siguran sam da će si se tako zdravlje popraviti. Svi su čekali. Izgledalo je kao da, Mahaša je razmišlja o tom prijedlogu. U redu, rekao je lagano se osmijehujući. Hajmo onda na Ganga snanu. Ganga je duboko odahnuo s olakšanjem, a drugi učenici su sretno zavikali. Džajo, džaja, sva takuri mahašajim. Um, organiziran je put i sljedećeg jutra Takur Mahašaja je pažljivo izveden iz svog bađan i doveden do hrama u Keturiju. Nakon toga je, nakon Daršana, skupina je otišla prema Buduriju, rodnom mjestu Ramachandra Kalirađa. Tamo ih je posjet, pozdravio brat Ramachandre, Govinda Kavirađ. Nitko nije ništa rekao u vezi Ramachandre, već su sjeli u kući Govinde i izvodili kirda, kirtan ostatak dana. Sljedećeg jutra nastavili su prema Gamphili. Došavši do doma Gange Narajane, skupina je odmah otišla na obalu Gange da bi se okupali. Narutam je ušao u vode rijeke koja je nježno tekla, brzo tekla, nježno se osmijehujući. Lica njegovih učenika su blistala od sreće. Već dugo vremena su se brinuli zbog um, krhkog zdravlja i osame na kojoj je živio Takur Mahašaja. I za njih je sada to bilo olakšanje da budu njegovom, ponovno u njegovom društvu i vide ga kako ulazi u, svet, u vode svete rijeke. Nakon kupanja koji ih je osježilo, zajedno su sjeli na pješčanu obalu izlažući se toplom suncu. Tiho su mantrali uživajući u dubini i intimnosti ovog posebnog iskustva. Međutim, nakon nekog vremena raspoloženje Takure Mahašare se iznenada promijenilo. Lice mu je postalo jako ozbiljno i počeo je intenzivno promatrati gangu. Iz su mu tekle suze, poput malih potoka koji su silazile iz njegove obraze. Izgledalo je kao da je svoje pratioce ostavio iza sebe i potpuno se okrenuo unutra. Bez riječi odjednom je legao na pjesak i zatvorio oči. Prestrašeni, učenici su mu počeli nešto govoriti, ali on nije odgovarao. Dragan Narajan se osjećao kao da ga je grom pogodio. Ne znači što da učini, Zurio je netremice usmireno lice svog duhovnog učitelja. Bio je mislio da će promjena mjesta boravka biti dobrodošla promjena, ali sada se činilo da je Naratam došao u Gambilu da bi ovdje na obali rijeke Gange napustio svoje tijelo. Očajni okružili su svog duhovnog učitelja i započeli kirtan. Nisu mogli učiniti ništa drugo, već moliti se i pjevati i bespomoćno promatrati dok, je, dok su se grudi njihovog voljenog takure Mahaša je lagano podizale i spuštale. Seljani koji su pratili skupinu na Dogange također su se tu okupili žudeći da dobiju zadnji dašan glasovitog sadua. Zuci oplakivanja postupno su se pomiješali sa kirtanom. Jedan bakta je počeo voditi mantrajući posebne molitve za zaštitu njihovog takure Mahašaje. Netko drugi je donio cvjetne vjence i s ih položio oko vrata svog duhovnog učitelja. Tijelo. Netko drugi donio je vodu iz gange i prštao ga s njome. Ledeći na rubu života i smrti, Narodan je ostao na tom pjesku do kraja dana. Učenici suznih očiju nastavljali su se okupljati oko njega na sada hladnom i vlažnom pjesku, dok konačno nije pala noć. Zvuk svetog imena i njihovi žalostni povici odjekivali su preko vode duboko u noć. Sljedeće jutro sunce je blistajući se pojavilo na horizontu, a jata ptica počela prelijetati nad njihovim glavama. Na obali su se jedva čuli zvuci iz obližnjeg sela koje se budilo. Na obali na kojoj su ljudi još uvijek sjedili, čuvajući svog dragog gospodara na se stanje nije promijenilo. I kako je sunce putovalo nebom, ostalo isto. Nažalost i zabunu njegovih sljedbenika. Kamena Ran je sjedio poput kipa, nepokretan i tih. Njegov je duhovni učitelj izgledao tako miran, a njegovo se vlastito srce ipak slamalo. Bilo je nepomljivo... Znači ta osoba koja mu je dala život i otvorila vrata slatkog, slatkih draži predanog služenja, koja je prenijela vrhovna učenja Gosvamija iz u svojim pjesmama, koga je podučila sve što je znao o duhovnom životu, da se ta osoba sada sprema napustiti ovaj svijet. Ganga Narajanina tuga se samo povećavala, dok se sjećao puno blagosljivnih trenutaka koje je proveo u društvu svog gurva. Njegove bezbrojne mudre pouke, savjeti i zanosni kirtani u kojima je uživao. Kako bi itko od njih mogao živjeti bez, bez njega? Tko će ih voditi? tko će ih zaštititi i odgovarati na njihova pitanja? Kako bi se mogao taj slatki melodiozni glas predanog služenja zauvijek utišati? Kada je osvanula zora trećeg dana bez promjene, Ganga Narayan više nije mogao podnositi intenzitet te situacije. Ostavivši svog duhovnog učitelja, lutao je ovalom i na nevelikoj udaljenosti sjeo na osami. Primijetio je kako se već danima nije obrijao i nezainteresirano je primijetilo kako mu je odjeća postala mm, vlažna i neuredna. U ronjemu svoj tjeskobu promatrao je hipnotički tijek Gange i optuživao se za svoju budalastost što je doveo Takura Mahašaja u Gambilu. Umjesto da mu pomognem, ja sam odgovoran što sam doveo svog duhovnog učitelja na njegov samrtnu postelju. I Istrpljen krivnjom, sjedio je jadikući na pjesku. Jednostavno ne mogu prihvatiti da je mu došlo vrijeme. Ne mogu zamisliti ovaj svijet bez njega, ali čini se da je odlučan da ode. I onda na ranje pre, prekrio lice svim rukama. Dužnost je učenika da pomogne svom duhovnom učitelju, ali kako mu mogu pomoći da ispuni ovu želju? Iz dubine srca Ganga Narayan je zazivao u osjećajnoj molitvi. O Krišna, kako ga sada možeš odvesti od nas? Slabi smo i nezaštićeni, molim te, preklinjem te, budi milosti prema nama. Dozvoli da Takura Mahašaja ostane sa nama. Dok je sjedio tako izgubljen u svom moru tuge, trojica bramana su došli okupati se u blizini mjesta na kojem je sjedio. Stavili su svoje vrčeve za vodu na pjesak i pogledali na Rajna, koji ih je odmah prepoznao kao oštre protivnike učenja Narotame Mahašaje. I bramane su prepoznali Rajana. Sada možeš vidjeti kakvi su rezultati kada Šudra daje mantra inicijaciju bramanama. Jedan od njih je rekao. Zbog njegovih uvreda, zbog svojih uvreda, vaš guru je sada pogođen bolešću grla i život mu istječe. Kako je jedan tako inteligentan čovjek kao što ste vi mogao biti zaveden njime, ja ne mogu razumjeti. Očekivao bih to od nekakvog jednostavnog seljana ili pljačkaša, ali vi koji poznajete vede, kako je vas mogao tako zavesti jedan šudra koji dane provodi jadikujući, pjevajući pjesme o svom palom stanju i jadikujući nad gubitkom svojih prijatelja. Pandit je ukrenuo pogled prema skupini učenika mm, dalje niz, niz obalu sa gnušenjem. Kakva patetična situacija za nekoga tko bi trebao biti duhovno napredan. Pravi bramana nikad ne javi koji niti žuti ni za Zašto se vaš takozvani ačarja ne sjeti bramana i ne bude sretan? Gangana Ran je zatvorio oči i uši da to ne mora slušati ni vidjeti, ali okrutne riječi su mu već probile srce. Poput otrovnih strijela i ispunile ga nepodnošljivom boli. Preplavila ga je eh, srđba, ali se kontrolirao. Iako su mu oči nastavljale plantiti. Ustao je da bi otišao iz društva tih vređavaca, ali dok je odlazio, nije se mogao suzdržati da ih ne prekori. Njegova tuga i Um, pretočile su se u oštre riječi koje im je uputio. Vaše su riječi najokrutnije i nepravedne, rekao je glasom ispunjenim žalošću i tugom. Pale mi uši poput um, željesne šipke izvađene iz vatre. Ljudi poput vas uistinu ne mogu razumjeti uzvišene emocije čistog bakte poput takure Mahašaje. Vi vidite samo vanjštinu i onda pogrešno prosuđujete vrhovne izraze ljubavi duše prema Bogu za svjetovno jadikovanje. Samo onaj tko poznaje Krišnu može razumjeti takve osjećaje. Gospodin Krišna je toliko privlačan da onaj tko ga poznaje i voli ne može izdržati razvojnost od njega. Ponovo otkriti taj unutarnji osjećaj gubitka koji nastaje zbog razdvojnosti od Boga je suština bakti i vrhunac slogovetskog znanja, ne samo da ne odvodi nekog od Boga, ta emocija zapravo čini upravo suprotno, dovodi osobu bliže Bogu zbog neprestanog sjećanja na njega. Jer za baktu koji voli Boga, čak i trenutak u kojem je razvojen od njega, dojmlje se poput milijuna godina. Iako se čini da je takva devocija bolna, zapravo je najugodnija. Zapravo, nema većeg zadovoljstva nego to koje se bakta osjeća kad je razdvojen od onoga koga voli. To je stanje čiste ljubavi ili um, jedinstva sa Bogom. I svi veliki mistici i bakte teže tome. Vidjevši kako pandite nisu ništa razumjeli, Ganga na ranju tihnuo. Mogao je vidjeti već kako će ih sudbina snaći u budućnosti, koja će ih odveći, odvući u neizbježnu patnju kao posljedicu njihove klevete. Ali iako je njihov stav bio nepodnošljiv, Ganga Narayan nije mogao pomoći, a da ne osjeća sažaljenje prema tim jadnim dušama. Zato jer nisu imali ni mali, ni najmanji interes za dobiti pravo duhovno razumijevanje. Nema koristi hraniti mlijekom zmiju, pomislio je tužno. Ljudi njihovog kalibra vezani su za suhoparno znanje, spekulativno znanje i nemaju nikakvo razumijevanje u svem odnosu sa Krišnom. Je, izgleda kao da im je e, jedini posao kritizirati vajšnove. Očito su najnesretniji, osuđeni među svim živim bićima. Gandana na brzo, im je brzo okrenuo leđa panditima i krenuo iz obalu. Vrele suze su mu tekle iz lice. U zadnjem pokušaju da obrani čast svog duhovnog učitelja, ponovno se okrenuo bramanama i rekao glasom koji je drhtao od emocija. Bilo da cijenite Takuru Mahaša ili ne, sigurno je da će njegova slava blistati u ovom svijetu poput vječno goreće svjetinke, tako dugo dok postoje planine Himalaja, tako dugo dok teče Ganga i dok se valovi oceana obrušavaju na njegove obale. I onda je Ganga Narayan počeo trčati. Dok se približavao Narotamu, srce mu je obuzeo strah. Bakte su sada stajali, okupivši se oko takure mahašajnog tijela. Kitan je bio glasan, intenzivan i mogao je čuti kako bakte plaću. Jedva da je disao. Franatično je se proguralo kroz gomilu i kleknuo do tijela Takure Mahašaje. Njegova najgora noćna mora se pokazala istinitom. Nije bilo znaka života u tijelu narotame. Takura Mahaša je prestao disati. Nada Narajan je glasno zaplakao i pogledao oko sebe, vidjevši koliko su bakte pogođeni time što se dogodilo. Bio je šokiran vidjevši uvredljive bramane kako stoje u blizini sa nekim od svojih pratioca. Oni su se osmijehivali. Položivši glavu na stopala svog duhovnog učitelja, Gangana Rajan je na brzinu rekao, Takura Mahašaja, molim te, vrati se natrag. Mi te trebamo. Ako se ovi budalasti bramane usuđuju sada se ovako odratno ponašati. Što će se tek dogoditi ako ti odeš? Pravu, spasio si mnoge, mnoge pale duše, a oni te bramene nastavljaju kritizirati. Ako sad umreš, njihove tvrnje će biti prihvaćene kao istina. Da rajmeno srce je brzo kucalo, a osne su mu vrhtale. Molim te, Budi milosti prema ovim zavedenim bramanama. Molim te, nemoj nas napustiti. Dok je Ganga Narayan sve čvršće stezao stopala svog e, gurua, osjetio je drhtaj koji je prošao kroz tijelo Takure Makašaje. U nevjerici pogledao je i vidio kako se grudi Narutamine lagano miču i kako mu tijelo počinje poprimati blistavi sjaj. Odjednom zlatni bramanski konac pojavio se na Narutaminom tijelu, a njegove su se oči nalik na lotus lagano otvorile. Komila je ostala bez glasa kada su ga čuli kako nježno govori. Rada Krišna, Šri Krišna Čeitanja. Tekura Mavaša je podigao ruku i pozvao gestom Gangana Rajnu da mu priđe. Gangana je nježno položio ruku iza Narutaminog um, vrata i lagano ga podigao. Narutam se smjehnuo i pogledao bakte s velikom ljubavlju. Svjedočeći tom čudu, gomila je bila euforična. Neki od njih su plakali, neki su plesali i pjevali, neki su se smijali s olakšanjem, dok su drugi vikali džaj, džaj, sva slava naletom u rimašaju. Smarta Bramane su promatrale taj, to nevjerovatno oživljavanje široko otvorenih očiju, punih zaprepaštenja, uskrsnuće, nevjerovatno uskrsnuće. Nakon nekoliko trenutaka Narutan je ustao i polako ušao u glavu da bi se okupao, dok su njegovi radosni učenici bili oko njega. Onda otišao do kuće Gangene Rajne, a bakti su se još uvijek e, oko njega, poput pčela, oko cvijeta, plešući i pjevajući u beskrajnom zanosu. Žene iz kućanstva su bile u dubokom šoku kada su vidjeli kako se pojavio Takur Mahašaja. Naravno im se e, lijepo osmijehno i jednostavno rekao prilično sam gladan. E, zapanjene žene su požudile u kuhinju. Kasnije, dok je uzimao krasadam, Gandan Ran je primijetio kako se pred njegovom kućom okuplja e, gomila. Otišao je van da bi ustanovio i bio je zapanjen vidješi sve te e, protivnike Takura Mohašaje pretjerano svjesne svoje kaste. Pandeti su ponisno pali do stopala Gange Narajane. Ti si iz našeg sela, rekao jedan od njih, pa smo mi kao tvoji članovi obitelji. Kako god da smo uvrede počinili, molimo te, ispričaj nas. Konačno smo razumjeli da je Takur Mahašaja u istinu pravi bramana. Vidjeli smo kako je primio gospodinovu posebnu milost, a ipak smo ga nepravedno optužili. Nemamo nikakve druge alternative nego da prihvatimo utočište njegovih stopala. Molim te učini nešto tako da nam on ukaže svoju milost. Gandhi je bio jako zadovoljan i doveo je pandite pred Takuru Mahašaja. Pravo, ovi ljudi traže tvoju milost. Rekao je dok su bramene ležali ispruženi pred narodom. Takur Mahaša ih je pozvao da se ustanu i onda je jednog po jednog eh, zagrlio s ljubavlju. Za par dana, rekao im vratit ću se u Kituri. Dođite sa mnom. Tamo možete dobiti dašan Goranga Mahaprabhu i proučavati bhakti šastre sa Gangan Rajanom. Vođa pandita rekla je, Takur pešaja, tvoja zarazna ljubavnost rastopila je nam je srca i uništila naše neprijateljstvo. Rastopila srca i uništila naše neprijateljstvo. Slažemo se s tvojim planom. Nekoliko dana kasnije Naruta minjadbi učenici vratili su se u Katuri, Keturi u pratnji e, poniznih gambila pandita. Pandite su ostali u Keturi neko vrijeme proučavajući vajšnamske spise pod biještim vodstvom Gange Narajane. Narodan se vratio u svoj kutir u šumi. Iako je bio krhak, ostao je tamo potpuno uronjen u svjesnost Krišne. Svaki dan i noć je pjevao, pisao, propogjedao i mantrao sveta imena gospodina. Sa svakim danom narotamina i osjećaj razvojnosti o gospodina i njegovih voljenih pratioca su rasli. Sam u šumi ponekad bi zazivao. O, gospodine Goranga Sundara, o mjeseče navadbipe, o, gospodine Nicananda, sine Padmavati, o, gospodine Advaita, sitim mužu, molim te, budi milosti prema meni. Plačem pred vašim stopalima, nemojte me zanemariti, molim, ispunite moje želje. Neki drugi put valjao bi se na tlu i neprestano plaćući zazivao. Oh, Šrimati Radarani, Krišna je tvoj, ti si uvijek zaokupljena njegovim služenjem. Molim te, daj mi priliku da vas oboje obožavam. Preplavljen božanskim jarikovanjem, plakao bi. Gdje je otišao Šrini vas? Imao sam Ramačandru, ali me i on napustio. Moj život sad isprazan. Sva rupa, rupa, sanatana, ragunat. Budite ljubetni prema meni. Srce mi je probodeno otrovnom strelom razvojnosti od vas. Ako ne mogu dobiti vaše društvo, smrskaću glavu o zid ili učiju vatru. Jednog jutra Naruta je neočekivano najavio Gangana Rajani da želi posjetiti hram u Keturiju i onda otputovati dalje u Gambilu. E, prestrašen Gangana je protestirao, ali Gurudev kako ti mogu dozvoliti da ponovno odeš u Gambilu? Skoro si nas napustio zadnji put kad si bio tamo. Sada si sigurno prestar za takvo putovanje. Takura Mahaša međutim, nije odustajao. Krećemo sutra, rekao je. Nagana Ran je ostao uz Takuru Mahašaju dok je on ulazio u hram Keturija sa gomilom e, učenika. narotam je pognuo svoje ostaljalo tijelo do tla, poklanjajući se s puno poštovanja pred svakim božanstvom, a onda je ustao sklopljenih e, i stajao sklopljenih ruku pred gospodinom Garangom. Goran nije je primijetio kako mu oči blistaju od suza, dok je promatrao s ljubavlju prekrasno zlatno lice gospodina. Skladalo da je zarobljen u toj ljubavnoj razmjeni sa gospodinom nesvjestan gomile tjeskovnih učenika koji su ga okruživali. Dok je narutan tako bio izgubljen u molitvi, hram se brzo ispunio učenicima i drugim stanovnicima Keturija, Novosti o neočekivanoj posjeti Takure Mahašaje su se brzo proširile. Stotine ljudi, ljudi su se ugurali u hram, željni da imaju njegov dašanj. Ganga Narayan je promatrao lice svog duhovnog učitelja. Vidjevši kako se narutamine usne miču, nije mogao um, nego pitati se za što se moli, kakva je ta tiha molitva koju izgovara, dok razgovara sa gospodinom. Primijetio je promjenu u Takurima Hašaji. Izgledalo je toliko duboko uronjen u svoje intenzivne osjećaje razdvojnosti od gospodina i u svoju žudnju da bude sa pratljacima Mahaprabua, koja je postala jako duboka, da, se, da je izgledalo koga je izgubio svaku vezu sa ovim svjetovnim područjem. Taj intenzitet je ponekad plaši obrambena rana. Pokušao je ne razmišljati o tome previše, ali danas, vidješi stanje takure Mahašaje, neprestano se pitao koliko će još dugo njihov voljeni duhovni učitelj ostati u ovom svijetu. Ganjana Ran je promatrao prepun hram, hramsku prostoriju, primijetivši tjeskobu na mnogim licima, Zadrhtao je kada je čuo nekoga iza sebe kako šapće. Zašto takur mahašaj odlazi? Ide li zauvijek? Koraknuši bliže Naruta, ga na ranije čuo svog duhovnog učitelja kako tiho govori. Dragi moj, Mahaprabu, molim te, daj svoju milost svim živim bićima. Kako se naratam okrenuo da ode iz hrama, Gangan rende je čuo kako tiho govori. Završio sam svoj posao u Keturiju. Gangan Ren se ukočio, shvativši što te riječi zapravo znače. Nije se usudio pitati svog duhovnog učitelja što je on mislio s time. Teška srca ukrenuo se i slijedio svog duhovnog učitelja dok je izlazio iz hrama. Gomile ljudi su okružili takuru i dok je odlazio iz hrama. Ljudi su ga žurno, žudno željeli ispratiti do Gambile, ali narod se okrenuo prema njima i rekao im, nije neophodno da svi odete do Gambile, trebate ostati ovdje i služiti njihova, boža, njihova gospodstva. Te su riječi slomile srca stanovnicima Keturija, ali su ipak nevoljko pristali prihvatiti njegov zahtjev. Stojeći tako sa strane promatrali su u tjeskobi kako njihov voljeni Takura Mahašaja polako napušta Keturi u pratnji samo nekoliko bliskih pratioca. Bilo to sporo putovanje do Gambile, jer je Narutama sad bio jako star, ali nakon nekoliko dana skupina je stigla Uzbuđeni stanovnici su požurili da ga pozdrave, narod se smijao blago, eh, blagosljeđući ih svih. Namjena Rajan, međutim, nije se osjećao dobro promatrajući eh, Takura Mahašajno ozbiljno lice. njegova, njegova neugoda se pretvorila u alarm kada je neočekivano objavio da se ide okupati i krenuo prema rijeci. Ranganaran je e, u stopu sa svojim gurom. Nije bilo potrebno da promatra zabrinuta lica svojih braća po Bogu, da bi znao da i svi oni razmišljaju jednako kao i on. Kada je tamo stigao do obale, odao poštovanje svetoj vodi i onda kuratno u rijeku bez oklijevanja. Gangana Narajan i drugi su ga slijedili. Polako uronivši svoje krhko tijelo, Narutan je sjedio na pola uronjenu hladne vodi. Zatražio je svojih učenika da počnu kirtanu. Dok je pjevanje ispunjavalo zrak, Narutan se okrenuo Ganganarani i zamolio ga. Budi ljubazan i izmasiranje tijelo. Želeći na neki način služiti svog duhovnog učitelja, Ganga se koraknuo na desnu stranu Takure Mahašaje i počeo nježno masirati tijelo svog duhovnog učitelja. Tama Krišna je stao na narutamenu lijevu stranu da bi tu pomogao sa masažom. Ostatak bakta su nastavili melodiozni kirtan. Sve su oči bile zakovane na lice Takure Mahašaje. Oči su mu bile mm, lagano e, zatvorene, a lice obacijano nekim nezemaljskim sjajem. Raspoloženje mu je bilo nedokučivo duboko. Postupno cijelo tijelo mu je počelo sjati zlatnim sjajem. Zapanjeni učenici su koraknuli bliže, spontano pjevajući glasnije i povećavajući e, tempo kirtane. Ganga Narayan je bio zapanjen vidjevši da se voda oko narutaminog tijela, da je voda poprimila e, mliječnu bijelu boju. Shvatio je da ta e, bijela tvar teče izravno iz tijela njegovog duhovnog učitelja dok ga masiraju. Ganana Ran je u tom trenu shvatio što se događa. Promatrao je mm, u bespomoćnoj nevjerici. Intenzivna tjeskoba mu je obuzela srce. Htio je vikati, ne, molim te, nemoj ići. Htio je prestati masirati, htio je podići svog duhovnog učitelja iz vode i vratiti ga natrag na riječnu obalu. Očen promatra pogledao je Rama Krišnu. S njegovih očiju su tekle bujce suza, ali nije prestao masirati narotameno transcendentalno tijelo. Ganana Rani je shvatio da i on isto mora nastaviti. Oča je, pripun... je ispunio srca Bakta, ali su nastavili pjevati kao što nikada nisu pjevali prije toga. Srca su im se slamala od boli dok su vapili gospodinu. Glasnije i glasnije pjevali su, dok su bespomoćno promatrali kako mlijeko teče iz tijela njihovog duhovnog učitelja i nestaje u struji gange. Žalost za mene Rajna je bila grozna, ali je znao da ne može učiniti ništa da promijeni ono što se događa. Njegov voljeni duhovni učitelj, taj slavni ambasador duhovnog svijeta, čuvar poniznosti, kralj Kirtana, odlučio je vratiti se u duhovno područje. Dok je mliječna tvar tekla iz tijela takurina, iz tijela, Ganga je počela um, brzo, um, sve brže teći i valovi su um, stvorili su se valovi koji su udarali u obalu. Bakte su vikali Hari, Hari i plakali o agoniji dok je um, voljeni lik njihovog duhovnog učitelja nestajao iz vidika, stapajući se potpuno sa vodama Gange. Kako je narod na duša krenula uvis na svom putu natrag prema Bogu, izgledalo je kao da je cijeli svemir zastao, kako bi u tom trenutku tiho odao poštovanje tom briljantnom šilam narodom Dasita Kuri Mahašaju, Čije je prisustvo na ovoj zemlji bilo ugodnije nego tisuću mjeseca, čije su riječi bile briljantnije od milijuna sunaca i čija je milost bila vrijedna više nego milijardu dragocjenog kamenja. Netko je Dangane Rajani pružio glineni brč i on je u njega njime zahvatio nešto te mliječne vode gange i čvrsto ga prigrlio svojim grudima. Suze Bafta su se miješale sa vodom gange. Pa ipak, unatoč i zbog se svog, zbog, od svog duhovnog učitelja, bili su radosni znajući da se konačno naratam ponovno sjedinio sa svojim voljenim gospodinom. Još jednom Kirtan je glasno odjekivao. Džaj narutam das takur, džaj narutam das takur. Rajan Mridanga Karatala bhiramam, Gauranga Gana bara bhiramam. Shriman narutama Padambuja Masjun Rityam kritar kritartaya tumam bhaviteshta kritjam. Neka graciozno plecanje šiman narutaminih, lotosnih stopala, koje očaravajuće koračaju u skladu sa nektarskom pjesmom gospodina Gorange i Melodiozni, veličanstveni zvuci mridange i karatale budu uvijek vidljivi ovom poniznom slu, sluzi tako zadovoljavajući moje potpuno procvjetale želje za predanim služenja. Narutama Preboraštaka, šloka 9. Hare Krišna, evo ga, to je kraj današnje priče kraj knjige. Našla i Dasita Kuru, koji je na takav misteriozan, nevjerovatan način napustio svijet, na istovremeno zadovoljstvo i očaj svojih učenika. Slatko, gorki trenuci що ви кажете?